Darbie draugi, labvakar! Nu, lūk, e, pienāca akadēmiskais gads, un es nolēmu tādā eksperimenta veidā e, padalīties ar jums arī ar tām lekcijām, kuras es parasti vadu Rīgas garīgajā seminārā. Kamēr pieslēgsies visi tie, kas vēlās tajās ņemt dalību, uh, Es mazliet paskaidrošu, šo, paskaidrošu jums šo lekciju konceptu un arī um, mazliet paskaidrošu to, kāda veidā tas uh, norisināsies. Un um, varbūt arī būs iespēja mums arī kaut kādā veidā uh, veikt kaut kādas interakcijas, jo uh, noteikti jums ir kaut kādi jautājumi, un es, es vēl joprojām esmu tādos meklējumos, uh, kā lai varētu to atrisināt, lai šī interakcija tiešām nebūtu tikai no manas puses. Um, katrā ziņā um, es ceru, ka skaņa iet, ja gadījumā neiet, tad uzrakstiet, jo, uh, ja mm, translācija notiek no mana telefona, tad tādā gadījumā eh, noteikti es redzu, kas tiek rakstīts. Un arī pēc tam, kad šī translācija beigsies, um, katram no jums arī būs iespēja mm, apskatīties to ierakstā, jo tas būs arī atsevišķi salikti, šis lekcijas būs, būs atsevišķi saliktas uh, tādā playlistā, play, uh, listā, uh, play uh, kā tas būtu latviski, pat nevarētu pateikt, uh, playlist, jā, angliski, un uh, lai tas viegli būtu atrodamas arī uh, nākotnē. Uh, jāpasaka, ka šīs lekcijas pirmo reizi lasu tieši latviešu valodā ēterā, kaut arī normāli es parasti tos vadu latviski. Um, un es domāju tā, ka mēs nodarbosimies kādas 40 minūtes, varbūt 45 minūtes, lai mēs uh, nepiekustu, bet, protams, neesam ierobežoti uh, pēc laika, vienīgi, ja nu gribēsim iet gulēt, tad jau noteikti būs jāslēdzas nost. Un um, ehm, šīs lekcijas noslēgumā, ja būs kaut kādi jautājumi, kurus jūs gribēsiet uzdot, uh, ņemot vērā to, ka es jūs nedzirdēšu, jums būs iespēja mm, uzrakstīt šos jautājumus. Lūdzu, nerakstiet tagad, jo mm, tik un tā šie jautājumi aizies krietni uz priekšu, un es negribēšu arī tā, šajā telefonā uh, līst un tagad attīt šos visus jautājumus. Protams, to visu, ko jūs rakstat, es redzu. Uh, nevienmēr esmu spējīgs ātri norēģēt uz to, kas tika uzrakstīts, uh, Bet, nu, katrā ziņā, ja jums ir kaut kādi jautājumi vai radīsies jautājumi šīs lekcijas gaitā, tad jūs varēsiet piefiksēt pagaidām uz papīrīša vai galvā vai prātā e, šo jautājumu, un pēc tam e, īsi jūs varēsiet šos jautājumus uzdot, ja es varēšu, un ja es paspēšu, es varēšu atbildēt. Ja nē, nu tad nē, mm, gan jau kādreiz būs iespēja mm, satikties kaut kādos citos apstākļos. Ok, noteikti pieslēdzās visi tie, kas vēlas, un e, sāksim ar pašu, ar pašām lekcijām, ar pašu šo konceptu. Es vēlos jums nodot uh, visas tās zināšanas, ko es pasniedzu Rīgas garīgai seminārā, bet es centīšos to darīt m, mm, mazāk akademiskā veidā, uh, Э, vairāk э, mēģināšu to izdarīt tādā populārākā veidā. Protams, ka visu, ko es jums stāstīšu, es mēģināšu arī skaidrot ar piemēriem, э, ja tādi piemēri būs adekvāti. Mēģināšu to skaidrot pēc iespējas vienkāršotā, vienkāršotā valodā, ne jau tāpēc, ka es uzskatu, ka jūs nesapratīsiet, bet vienkārši, lai tas būtu vieglāk, pateiksim tā, uh, gremojams materiāls, lai nevajadzētu daudz domāt. Jums, eh, atšķirībā no seminaristiem, ir daudz lielāka eh, brīvība, jo neviens no jums negribēs arī eh, atjautāt vai veikt kaut kādus testus vai eksāmenus no tā, kas būs šeit pateikts. Noteikti daudz no jums zināt, ka mm, kurā gadā es jau tagad neatceros, es apskatīšos, bet pāris gadus atpakaļ, 22. gadā, es biju izdevis eh, šo grāmatu, šīs lekcijas arī grāmata veidā, ievads garīgas dzīves teoloģijā. Eh, cik man ir zināms, eh, diemžēl tirāži jau ir izsmelta, man pašām personīgi palika viens vienīgais eksemplārs, un lai kā es negribētu, es nevienam vairs nevaru to uzdāvināt, jo tas ir pēdējais, kas man ir, un vismaz pa vienam eksemplāram no visām tām grāmatām, ko es esmu izdevis, es gribu paturēt sev. Bet katrā ziņā noteikti, ja jums ir šī grāmata pieejama, tad šis teksts, kas ir šajā grāmatā, viņš būs kā labs papildinājums tam, ar ko mēs nodarbosimies. Bet šeit jāatzīst, ka šajā grāmatā ir kaut kādas lietas, kuras jau ir novecojušas. Um, mm, nu, kad mēs runāsim par tām lietām, es varbūt arī par to vēl minēšu, bet drīzāk tas ir grāmatas beigās. Uh, No otras puses, tas pamats, pamats šīm lekcijām, viņš īstenībā ietverts šajā grāmatā, un kad es studēju Romā savā laikā, tad man bija liels pluss, ka man nevajadzēja rakstīt kaut kādus konspektus, jo 95% no, profes, no tiem profesoriem viņi mums teica tā. Nu, man ir lekcijas, man ir tāds un tāds priekšmets, un par to es esmu uzrakstījis grāmatu, un šo grāmatu jūs varat iegādāties grāmatu galdā. Eh, jums arī, kā maniem studentiem, būs atlaide 10%. Faktiski profesori reklamē savas grāmatas. Man ir tas komforts, ka es vairs nevaru reklamēt šo grāmatu, jo vienkārši um, tirāža ir izsmelta. Ja nu gadījumā kalaraksti gribēs šo tirāžu atjaunot, tad eh, varbūt mēs varēsim to izdarīt, bet nu, uz doto brīdi man pagaidām arī mm, esmu ar līdzekļiem mazliet ierobežots, lai uh, Eh, šo tirāžu eh, papildināt vai piedrukāt klāt šos eksemplārus, jo priekšā man stāv vēl citi izdevumi sakarā ar citu grāmatu, eh, tāpēc, tāpēc pagaidām tā kā ir. Bet ir viena izeja no šīs situācijas. Ja gadījumā kāds no jums vēlas saņemt skriptus no, lekt, no šīm lekcijām, skriptus, kurus es dodu semināristiem, Eh, jūs varat man Facebookā uzrakstīt privāti vai varat uzrakstīt privāti uz e-pastu, kas ir pieejams um, Katolis LV vai Rādiecēze LV, ja, Vokatur Inbox LV, Vocatur Inbox LV, un es privāti jums varu nosūtīt um, šīs lekcijas, uh, šo linku, uh, kuru es arī ieliku eh, failiem LV, un katrs no jums varēs nokačāt šīs lekcijas, lai jau pielādēt savā datorā, lai jums šīs lekcijas būtu, lai jums būtu skripti. Kāpēc es esmu par skriptiem? Skripti tas ir um, piezīmes, ko pasniedzējs dod studentiem. Kāpēc es esmu par skriptiem? Es esmu par to, lai students um, būtu, lai studentam uz papīra būtu uzrakstīts tas, kā es to gribēju pateikt, uh, Nevis tā, ka students to dzirdēja un saprata. Jo brīžiem tas notiek kā tāds salauztais telefons. Jā, un mana pasniedzēja mm, pieredze liecina par to, ka bieži vien students mazliet iemidzis domā par kaut ko citu, nesadzird, ko pasniedzējs pateica un pieraksta pa savam, un pēc tam zina nepareizi. Tāpēc arī studentiem ir tie uh, skripti, un arī to, ko es vadīšu, arī šeit būs uh, no tiem skriptiem ko es arī nododu studentiem. Tā kā, ja kāds gribētu gribēt uz šos skriptus iegūt, lūdzu uzrakstiet man privāti un es došu linku, lai katrs, kas vēlas, varētu šos skriptus leju pielādēt. Um, es nedodu šo linku publiski, negribu to publicēt, uh, vienkārši lai nu, nekačātu tie, lai, lai šos, um, šis lekcijas nekačātu tie, kam tas nebūs vajadzīgs. Bet privāti varat uzrakstīt un es to obligāti jums nosūtīšu. Okay. Pēc tik gara ievada, eh, piedodiet, bet tas bija vajadzīgs, lai mēs saprastu, kas notiek. Eh, mēs pāriesim tieši pie eh, pirmās lekcijas, parasti tā ir tāda ievada lekcija, un, ja jums radīsies jautājumi, lūdzu pataupiet šos jautājumus līdz ehm, šīs lekcijas beigām, un pēc tam ātri, ātri, ja gribēsiet, varēsiet uzrakstīt ehm, komentāros, kas arī parādās man šeit. Es ceru, ka tas arī parādīsies, un ja Eh, būs jautājumi, tad es arī mēģināšu uz tiem atbildēt. Tā kā tie, tie, kam, tie kas skatās šīs lekcijas online, eh, nevis ierakstā, tiem ir liela privilēģija vēl pamēģināt kaut kādā veidā ar mani pakomunicēt. Ok, tātad pirmā lekcija - garīgas dzīves teoloģija. Un ehm, šo, šī lekcija eh, saucās, kas tas vispār ir? Vai tā ir vispār zinātne? Pamēģināsim sākumā pieiet pie teoloģijas kā pie zinātnes un uzdot jautājumu, vai tiešām tā ir zinātne, jo, piemēram, ehm, matemātikas vai fizikas vai citu eksaktu zinātņu pārstāvji noteikti pateiks, ka ehm, teoloģija nekādā gadījumā nav zinātne. Ja, un pastāv arī ļoti liels skepticisms attiecībā uz to, vai teoloģijai kā tādai būtu jābūt universitātēs. Vai gadījumā tas nav tikai tādā Mm, cieņa pret pagātni, kad uh, universitātēs bija uh, tikai trīs fakultātes - teoloģiska, juridiska un uh, medicīna. Jā, bet pašlaik tagad šo fakultātu, protams, ir krietni vairāk, jo zinātne attīstījusies. Vai gadījumā nevajadzētu teoloģiju izslēgt no vispār zinātņu saraksta? Pamēģināsim atbildēt uz šiem jautājumiem. Uzreiz, uzreiz gribu pabrīdināt, ka, protams, ka es šo jautājumu ļoti vienkāršoju un tas, ko es pateikšu, ar to ir iespējams diskutēt, un īstenībā šī diskusija viņa ir bezgalīga, jo katrs eh, arī zem vārda zinātne saprot kaut ko savu. Kad es studēju Daugavpils universitātē, vēstures fakultātē, es jau nesaukšu vārdā, bet viens no profesoriem pat uh, teica, ka mm, arī vēsture nav zinātne, ja, jo par zinātnēm viņš uzskatīja tikai eksaktas zinātnes. Bet, nu, uh, mēs paskatīsimies mazliet no citas puses. Tātad, uzdosim sev jautājumu, kas tas ir zinātne. E, pirmais, pie kā būtu jāvēršas, tas ir kaut kādas enciklopēdijas, skaidrojošas vārnīcas, un tāpēc um, es jums došu arī uh, zinātnes definīciju, kuru pasmeļu arī no, viena, no vienas no skaidrojošām vārnīcām. Tātad zinātne, kā tāda, ir cilvēka darbības sfēra – kuras mērķis ir izstrādāt un sistematizēt objektīvas zinātnes, zināšanas par realitāti. Tātad, jebkurā sfērā, kur ir iespējams iegūt zināšanas, tās sistematizēt, pārbaudīt, jeb verificēt, kā arī izklāstīt, izmantojot valodu, kā komunikācijas līdzekli, mēs varam saukt par zinātni. Tā ir tā definīcija, um, kura, ar kuru mēs arī mazliet strādāsim, jo tiešām uh, mēs nevaram saukt par zinātni Ehm, tādu darbības jomu, kur nenotiek zināšanu, zināšanu iegūšana, kur nenotiek pasaules vai e, fenomenu plašāk ņemot e, izpētīšana, e, verifikācija, pārbaudīšana, aprakst, aprakstīšana, sistematizēšana un arī šo zin, zināšanu tālāk nodošana. Gribu pievērst uzmanību arī tam jēdzienam, kas tiek izmantots objektīvas zināšanas uh, Šeit eh, zem šī iedziena mēs saprotam, ka objektīva zināšanas tā nav personīga pārliecība, bet tā ir um, realitātes um, verificēšana. Tas nozīmē, ka tas nav kontakts ar manām fantāzijām vai ar manām iedomām vai ar maniem uzskatiem, bet tas ir kontakts ar realitāti. Protams, ka um, René Descartes uh, šo kontaktu mazliet lauza ja, ar savu mm, pieeju, ja, ar savu slaveno es domāju, tas nozīmē, ka es eksistēju, bet par visu pārējo es neesmu pārliecināts, vai tas eksistē. Bet tomēr mēs paliekam mazliet tādas holistiskajā mm, um, paradigmā, lai um, un pieņēmam kā axiomu, ka realitāte patiešām eksistē, ka viņa nav uh, tikai mūsu iedomas. Uh, Un līdz ar to, ja mēs runājam par zināšanām vai par objektīvām zināšanām, tas ir zināšanas par realitāti. Tas, ka jūs mani redzat tagad, tas, ka šīs lekcijas tiek translētas, tā ir realitāte, tas nav tikai jūsu fantāzija, jūs nesapņojat tagad. Ok, ar ko tad mēs nodarbojamies, ņemot vērā šo eh, definīciju kristīgajā teoloģijā? Un šeit pamēģināsim arī uh, Es nocītēšu fragmentu no uh, skriptiem un mēģināsim arī mazliet to paplašināt. Kristīgajā teologijā mēs nodarbojamies ar to, ka izpētām kristiešu mācību par Dievu un viņa attie, at, attieksmi pret pasauli un cilvēku, ievācam, analizējam, sistematizējam un izklāstam, izklāstam zināšanas par to. Tātad, uh, pamēģināsim pielietot šo paradigmu vai šo definīciju par zinātni uz teoloģiju, ar ko nodarbojas teoloģija. Uh, eh, Kristīgajai teologijai mēs nodarbojamies ar to, ka izpētam kaut kādu realitāti, eh, mēs šo realitāti sistematizējam, mēs eh, ievācam zināšanas par to, mēs to analizējam un izklāstam. Bet šī pati realitāte ir mācība par Dievu un viņa attieksmi pret cilvēkiem un pasauli. Tātad teoloģija nodarbojas ar to, ka uzdot jautājumu, eh, kas ir Dievs un kāda ir viņa attieksme pret pasauli. Un šeit eh, no vienas puses mēs, varētu, mēs varam redzēt, ka ir zinā, zinātnes eh, pazīmes, ja? jo mēs pētām kaut kādu realitāti, mēs to analizējam, mēs to verificējam, mēs to izklāstam, sistematizējam un tā tālāk. Bet problēma ir ar to pašu realitāti. Vai Dievs patiešām ir? Vai viņš pastāv? Vai varbūt viņa nav? Eh, Teoloģijā, atšķirībā no citām zinātnēm, eh, pieņem eh, ļoti mm, interesantu pieju, pateiksim tā. Jo, ja mēs runājam par, eh, piemēram, fiziku, tad fizikas gadījumā viss ir ļoti vienkārši. Ja, ja kaut kāds priekšmets pastāv, tas nozīmē, ka mēs esam spējīgi viņu kaut kādā veidā reģistrēt. Gaismu mēs varam reģistrēt ar uh, Э, attiecīgiem datčikiem э, un arī ar savu aci. Skaņu mēs esam spējīgi reģistrēt ar mikrofonu un arī ar savu ausi. Э, temperatūru mēs varam reģistrēt ar to, ka mēs kādam pieskaramies vai ar termometru un tā tālāk. Eksaktās zinātnēs, nu varbūt matemātika šeit ir, protams, izņēmums, bet eksaktās zinātnēs uh, mēs esam spējīgi savu eh, pētīšanas objektu kaut kādā veidā eh, reģistrēt. Bet, ja iet runa par teoloģiju, eh, mums nav iespējas kā reģistrēt dieva klātbūtni vai prombūtni. Mums nav tādas ierīces, kura ar simtprocentīgu varbūtību parādīs, ka Dievs ir klātesošs vai Dievs nav klātesošs, viņš ir aizgājis projām, jā, vai viņa nav. Jā. Līdz ar to uh, rodas jautājums, vai tādā gadījumā mēs varam saukt teoloģiju par zinātni? Bet paskatīsimies no otras puses. Pastāv arī tā saucamās humanitāras zinātnes. Eh, protams, ka mēs reģistrējam valodu, ja, piemēram, ja ir runa par uh, filoloģiju. Uh, mēs varam runāt par um, literatūras žanriem, ja, bet uh, mēs to reģistrējam uh, ar savu prātu. Ja. Mēs varam runāt par uh, mm, filozofiskam koncepcijām. Jā, bet uh, filozofiskas koncepcijas kaut arī skar um, fizisko vai, pateiksim, to objektīvo realitāti, bet no otras puses tie ir secinājumi, kuri ne visiem ir acīm redzami. Jo skatoties un pētot to pašu pasauli, uh, katra filozofiskā skola šo pasauli interpretē pa savam. Jā. Nu, paņemsim tādu klasisko sadalījumu starp uh, Eh, Platonu un Aristoteli. Jā, Platons, eh, tie, kas studē filozofiju, uzskata, ka reālas ir idejas, un šīs idejas, eh, nu, šeit mazliet neoplatonikas pieliksim klāt, šīs idejas emanē uz šo pasauli un veidojas konkrēti priekšmeti. Piemēram, man ir tāds konteiners ar ūdeni, jā, viņš ir viens un tāds zilā krāsā ar tādu uzrakstu ir tikai viens vienīgais pasaulē ir citi līdzīgi, kas ir ražoti rūpnīcā, bet viņi nav tas pats, jo viņi sastāv pilnīgi no citiem atomiem. Bet, ja es jums pateikšu, um, tvertne ar ūdeni, ja, neradot šo, šo savu tvertni, katrs no jums iztelosies savu. Un interesanti ir tas, ka katram no mums ir uh, tvertnes ar ūdeni ideja, ja, bet katrs to uh, uzskata pa savam, bet ir kaut kas kopīgs. Ja, un tā ir ideja, un Platons uzskata, ka šīs idejas viņas ir reālas, ja, un šīs idejas realizējas konkrētajos priekšmetos. Savukārt Aristotelis uzskatīja, ka idejas nepastāv, ka tādas patstāvīgas, bet pastāv matērija un forma, pastāv formas, kas realizējas matērijā. Ja, un šeit mēs paņemsim arī to pašu tvertni. Pastāv tvertnes forma, ja, un šī forma sastāv no materiāla, eh, no materiāla materiāla, Ja, šajā gadījumā no plastika, vismaz labas kvalitātes plastika, eh, piektais numurs, tāpēc droši var dzert. Eh, un eh, šī forma realizējas šajā konkrētajā priekšmetā. Redziet, gan Platons, gan Aristotelis, kaut arī Aristotelis mācījies pie Platona, abi divi skatās uz pasauli vienādi, bet katrs pienā, nonāk pie citiem secinājumiem. Un redziet, teoloģija iekļaujas arī tieši šajā, e, teoloģija iekļaujas tieši šajā paradigmā. Viņa nav eksakta zinātne, viņa ir zinātne, kuru mēs varētu nosacīti, tu it pateikšu, kāpēc, nosacīti e, saukt par humanitāro zinātni. Jā, drīzāk, ja viņu mēģināsim ierindot starp e, zinātnēm, tad noteikti tā būs humanitārā, humanitāro zinātņu nozarē. Bet pastāv vēl viena lieta. Eh, kas atšķir teoloģiju no reliģijas zinātnēm? Jo arī taču reliģijas eh, pētnieki nodarbojas ar to, ka viņi pēta eh, kaut kādas reliģiskas kopienas tradīcijas, rakstus, paražas, izcilas personas, tradī, tradīcijas, rītus un tā tālāk un tā tālāk. Viņi mēģina tos aprakstīt, uh, un mēģina arī ne tikai aprakstīt, bet arī dot tiem kaut kādu vērtējumu. Ja, piemēram, ja mēs pateiksim, ka kaut kādā reliģiskā, pagāniskā tradīcijā uh, ir pieņemts nogalināt cilvēkus vai salikt dieviem um, upurus no cilvēkiem, tad mēs arī vērtēsim, ka reliģiskie pētnieki, ka tas nav humāni, ka tas nav pareizi. Ja, no mūsu redzes punkta, kaut arī no uh, kaut kādas konkrētas reliģiskas tradīcijas redzes punkta, tas būs ok. Re, reliģijas pētnieks pēta mm, kaut kādu reliģisko tradīciju no, varētu teikt, no ārpuses. Jā, tas nozīmē, ka viņš ir šīs tradīcijas novērotais, bet viņš nav šīs tradīcijas piekritējis. Savukārt teologs, es savā laikā biju uzrakstījis katoļu kalendāram, tikai neceros, kuram, kurā numurā tas ir bijis, rakstu katoļu teologs šodien, ja gadījumā kādam ir tie katoļu kalendāri, no pagājušiem gadiem var arī atrast – Eh, teologs tas ir tas, kurš ir šīs tradīcija, tradīcijas iekšā. Viņš ir šīs tradīcijas piekritējs. Tas nozīmē, ka teologs pēta to pašu, savu tradīciju, savus rakstus, um, uh, atkl, dieva atkl, doto atklāsmi, pārdomas par dievu, veid, veids pārdomas par dievu, bet kā šīs tradīcijas piekritējs. Faktiski teologs tas ir tas, kas, kas to dara no iekšpuses. Uh, es brīžiem tu varētu salīdzināt, um, nu, pamēģināsim salīdzināt to ar teātri. Ja. No vienas puses ir te, teātrālie kritiķi, kuri varbūt studējuši to mākslu, bet paši nekad nav spēlējuši uz scēnas un paši nekad nav uh, bijuši par režisoriem, arī tādi ir. Ja? Viņi prot skaisti runāt un vērtēt, un varbūt viņam tiešām ir kompetences, bet viņi ir it kā ārpus um, uh, kaut kādam iestudējumam. Turpretī kāds varētu vērtēt un kritizēt eh, vai rakstīt tādu eh, recenziju par kādu eh, iestudējumu, pats būdams aktieris vai pats būdams ehm, mm, režisors. Ja, pat varbūt pats būdams tieši šī iestudējuma aktieris. Un tad viņš redz šo iestudējumu pilnīgi no citas puses. Viņš redz ne tikai rezultātu, viņš zina arī visu, visas darbības, kas ar to saistās. Viņš redz pirmotnējo tekstu, viņi pulcēs kopā, lai iziet cauri šim tekstam. Pēc tam notiek mēģinājumi. Es nezinu, kā notiek teātris iestudējumi, jo pēdējo reizi teātrī spēlēju, kad es biju kaut kādā varbūt trešajā klasē, un pēc tam vairs nekad. Bet katrā ziņā tas ir divi dažādi viedokļi kritikas no ārpuses un kritikas no iekšpuses. Un šeit šis piemērs ļoti labi varētu ilustrēt arī tev, starpību starp teologu un reliģis, reliģijas, reliģijas pētnieku, jo teologs ir iekšā, šajā tradīcijā iekšā. Un šeit mums nāk pretī vēl viena pieredze, um, kuras nav citās zinātnēs, bet nosacīti nav citas zinātnēs. Tā ir ticības pieredze. Eh, vai teologs var būt neticīgs? Es uzskatu, ka nē. Religijas, religijas pētnieks var būt neticīgs, bet teologs nevar būt. Jo ja teologs atrodas šīs tradīcijas iekšienē, viņš kultivē tas tradīcijas, tas nozīmē, ka viņam pašam jāpieņem eh, jautājums, eh, jāpieņem atbildi uz jautājumu, vai Dievs ir. Un došu jums vienu piemēru. Pavisam nesen, tā kā es mazliet interesē, interesējos arī tādā amatiera līmenī, arī par eksaktām zinātnēm. Pēdējā laikā manā interesu lokā ir fizika un kvantu fizika. Protams, ka es neprotu neko tur skaitīt, bet protu tikai lasīt un skatīties kaut kādas vienkāršākas programmas. Man arī mazliet, mazliet patīk arī, arī neirozinātnes un neirobioloģija, bet tas jau cit, cita pasaka pavisam. Un pavisam nesen es tā nu, nodarbojoties un e, studējot kaut kādas lietas, e, pēkšņi biju atklājis, ka starp matemātikiem izrādās e, nu, parad, viens paradoks. Matemātiķi atklāja vienu paradoksu 20. gadsimtā. Šis paradoks skan sekojoši: ne visas patiesas lietas ir iespējams pierādīt. Jā, nu, protams, es negribu tagad iedziļināties, jo mēs neesam matemātikas vai augstākās matemātikas lekcijās, bet katrā ziņā eh, arī matemātikā pastāv um, tādi um, apgalvojumi, kuri acīm redzami ir uh, patiesi, bet viņus nav iespējams pierādīt. Viņi saucas aksiomi, aksiomas, latviešu laikam būtu aksiomas. Um, ja, ja jūs atceraties geometriju, tad viena no tādām axiomām skan, ka starp divām, diviem punktiem var uh, palaist tikai vienu uh, taisno līniju, ja, un nevar būt vairāk. Ja. Vai arī axioma ir, ka divas uh, paralēlas līnijas, ka viņas nekad nekrustojas, ja, ka viņas vienmēr ir paralēlas. Tā ir tāda axioma, kuru mēs pieņemam, ka um, patiesību, bet neviens ne, negrasās arī to pierādīt. Šī pierādījums tam nav vajadzīgs. Varbūt tāpēc, ka šie apgalvojumi ir pie, pietiekami vienkārši, tāpēc, ka viņi ir acimredzami, bet mums ir nepieciešams gribas akts, kas pieņems, ka šī, šis apgalvojums ir uh, e, patiesis. Apgalvojums ir patiesis bez pierādījuma. Tā ir, tā ir axioma. Un e, teologs darbojas tieši šajā, mēs varētu pateikt, zinātniskajā paradigmā. Arī teologs pieņem atbildi uz jautājumu, ka Dievs ir eh, ar gribas aktu, jo ticība tas nav eh, tika un vienīgi jūtas vai emocijas vai pārliecība, tas ir arī gribas akts. Es pieņēmu, ka mm, Dievs ir, un es darbojos saskaņā ar šo pirmatnējo aksiomu. Ja me, un tagad atgriezīsimies pie reliģijas pētnieka. Reliģijas pētnieks pateiks, uh, Es nepieņēmu, ka Dievs ir, es tikai pētu šīs tradīcijas. Teologs pateiks, es pieņēmu, ka Dievs ir. E, respektīvi, teologs saka, es ticu, ka Dievs ir. Un līdz ar to e, es darbojos saskaņā ar šo savu pārliecību, ar šo savu lēmumu. Jā, tāpēc teoloģija ir diezgan specifiska zinātne, kaut arī viņa neatšķiras stipri no matemātikas, starp citu, ka teoloģija pieņem ka Dievs eksistē. Eh, ļoti, vien, ļoti, bet ļoti, ļoti vienkāršojot. Eh, priekš sevis es parasti skaidroju to tā, ka teoloģija tā ir arī filozofija, kurā ir dota atbilde par Dievu, bet šī atbilde balstās ticības pieredzē. Šī atbilde balstās uz tā, ka kāds cilvēks, eh, piemēram, kā es, pieņem, ka Dievs ir un pieņem to ar gribas aktu. Es šeit gribu pasvītrot, ka tas ir gribas akts. Tas nav kaut kas uzspiests, tas ir mans lēmums. Ja. Šeit varbūt varētu to paskaidrot mazliet savādāk, un es to mēģināšu izdarīt. Pieņemsim, ka tas piemērs, kas man ļoti patīk un tieši tagad izpeldēja prātā, pieņemsim, ka es neesmu ārsts. Nu, acīm redzami, ka es neesmu ārsts, jo man ir teoloģiska izglītība, nevis medicīnas izglītība. Un ja ehm, es eju nododu kaut kādas analīzes, eh, un analīzes parāda kaut ko, eh, teiksim, ka kaut kas nav kārtībā, protams, ka es varu iegūglēt internetā, es varu izmantot neirotīklus pašlaik un mēģināt konstatēt, eh, veikt savu diagnozi pats – bet es tomēr pagaidām vismaz tagadējā mūsu civilizācijas attīstības līmenī, es eju pie ārsta. Un tagad ārsts man saka, klausies, e, tādi, tādi parametri tavas analīzēs visticamāk liecina par to un par to. Veiksim papildus analīzes un mēģināsim noskaidrot, kas tev kaiš, kas tev ir. Veicot papildus analīzes, protams, es arī pats vienmēr pārbaudu internetā, kas tas ir, bet pēdējais vārds, kas ar mani notiek, pieder ārstam. Es, cilvēks, kuram nav um, pietiekama izglītība, kuram nav pietiekamas kompetences, lai pieņemtu lēmumu, es atstāju šo lēmumu manam ārstam un skatieties, kas notiek. Ar gribas aktu es pieņēmu, ka ārsts man saka patiesību. Es nevaru ielīst ārsta galvā, <coughs> piedodiet, <coughs> es nevaru ielīst ārsta galvā, es nevaru pārbaudīt, vai viņš man mēlo, vai varbūt viņš vēlās uh, saņemt kaut kādus papildus finansējumus no valsts kases, jā, eh, no, eh, no veselības ministrijas. Es nezinu, vai viņš grib vai negrib mani ārstēt, jā, bet es piekrītu tam, ka man ir jāpieņem lēmums, ņemot vērā tos datus, kas man ir. Jā, vai, nezinu, iet uz operāciju vai neiet uz operāciju, pirkt vai nepirkt tas zāles. Jā, bet ar gribas aktu es piekrītu ārsta viedoklim, un es izmantoju, un es Eh, izpildu viņa norādījumus. Eh, redziet, eh, gribas akts un tas uzticības akts un tas piekrišanas akts bez pārbaudījumiem ja, mums bieži vien ir jāizmanto arī mūsu sadzīvē. Pie ārsta, pie advokāta, pie mehānika un tā tālāk un tā tālāk. Tāpēc šis akts, ticības akts, īstenībā viņš nav, nav nemaz tik redzams. Mēs visi esam pieraduši izmantot šo ticības aktu. E, es saprotu, ka tas ir ļoti ilgi un gari, un jau pusstundu mēs ar jums sēžam, bet, kā jau teicu, e, nesam laika ierobežoti, tāpēc es atļāvos mazliet plašāk to paskaidrot, bet rezumēsim šo daļu. E, teoloģija, manuprāt, ir zinātne, bet tā ir diezgan specifiska zinātne. Viņa ir specifiska ar to, ka viņa noteikti nav eksakta, bet viņa ierindojas starp humanitārām zinātnēm, bet no otras puses – viņa pieņem arī ticības aktu vai balstās arī uz ticības akta, uz gribas akta, ticības gribas akta, un šo aktu ņem vērā. Un līdz ar to tā ir zinātne, kuru mēs varam salīdzināt ar filozofiju, jeb respektīvi tā ir filozofija, kurā ir dota atbilde par Dieva eksistenci un arī par viņa atklāsmi, bet šī atbilde balstās uz ticības pieredzes. Un šī ticības pieredze mums ir īstenība katram. Kaut, ar, kaut, kā, kaut arī cilvēks nav varbūt neticīgs, bet, eh, bet vairākas reizes dienā viņš arī šo ticības aktu vienkārši eh, pielieto. Eh, pēdējā lieta, ko es gribētu pateikt par ticības aktu, lai mm, izklīdinātu arī dažas jūsu varbūt mm, šaubas, jo vismaz man tādas šaubas kādreiz bija, uh, it īpaši, kad es lasīju Ričarda Dokinsa grāmatu um, Es lasīju viņu poļu valodā, viņa buku rajoni, eh, uz krievu valodu viņa bija iztulkota kā boka, kā ilūzija, dievs kā ilūzija. Eh, nezinu, vai viņi ir latviski. Laikam jau ir, jo grāmata diezgan populāra, noteikti ir arī latviešu tulkojums. Un kad es lasīju Richarda Dokinsa grāmatu, tas ir biologs vai antropologs, mm, biologs, kas arī nodarbojas ar pagātni, ne tikai ar tagadni, un diezgan kompetents cilvēks, viņš uzskata, ka ticība tas ir uh, vienkārši mūsu prāta ilūzija, ka tas ir mūsu prāta mm, kļūda, varētu teikt. Bet šeit ir tā lieta, ka um, man ir iebildums nopietns arī pret uh, šo um, Dokinza apgalvojumu, jo, ja kaut kas ir kļūdains, ja kaut kas uh, nav pareizs, ja, tad viņš evolucionāli nav, nav nepieciešams. Un tie cilvēki, kuriem ir šī kļūda, ja, piemēram, genetiskā kodā, ja, tad viņi parasti, vai, vai pateiksim, ne cilvēki, bet dzīves būtnes, kuram ir kaut kāda genetiska kļūda, parasti viņi izmirst. Ja. Un tā arī notika evolūcijas gadījumā, kā ļoti daudzi. 90% no visiem, kas pastāvēja, visiem veidiem, kas, no dzīvniekiem, kas pastāvēja pasaulē un uh, floras un faunas pārstāvjiem ir izmiruši, jā, ieskaitot visus neskaitāmus dinozaurus, tāpēc mums arī ir nafta tagad. Jā. Bet, um, ja mēs runājam par ticību, jā, ka tas arī ir kaut kāds bags, jā, kaut kāda kļūda mūsu pasaules uztverē, tad rodas jautājums, kāpēc viņa darbojas pozitīvi, nevis negatīvi. Jā, protams, ka ir cilvēki, kuriem arī ticība darbojas negatīvi, un tas noved līdz fanatismam, bet īstenībā tieši jautājums par ticību un ticības pieredze kā tāda parasti darbojās kā elements, kas integrē cilvēka personību, nevis to dezintegrē, padara cilvēku visbiežāk nobriedušāku, ja, nevis otrādi. Protams, mēs varam runāt, ka tas ir tik un vienīgi tāds psiholoģiskais efekts, nekas vairāk, ja, kā piemēram autosugestija un tā tālāk, bet tomēr um, daudzu, daudzu pauģu pieredze un mana personīga pieredze liecina, ka ka ticība drīzāk integrē, nevis dezintegrē cilvēka personību. Līdz ar to, vai tas varētu būt bags, kļūda, vai tas ir fiča, runājot mūsdienu valodā. Un mana, uh, mans gribas akts, ar savu gribas aktu, es to pieņēmu, protams, ka varbūt es tikai tā vēlos, lai tā būtu, bet, pieņē, bet es pieņemu kā aksiomu, ka ticība tas ir patiesais akts Jā, ka tas nav kaut kāda kļūda mūsu smadzenēs, bet tas ir uh, dziļais cilvēciskais akts, ka es pieņemu ar savu ticību, ka Dievs ir. Ok, tagad jau būs mazliet vieglāk, jo vajadzēja paskaidrot um, vispār par teoloģiju dažas lietas, un tagad um, pāris vārdus pateikšu tikai par to pašu uh, zinātni, ar kuru mēs ar jums nodarbosimies. Garīgas dzīves teoloģija – Īstenībā eh, šis nosaukums ir diezgan jauns, un jāsaka, ka viņš ir gandrīz no visjaunākajiem nosaukumiem eh, teoloģijas attīstīšanas vēsturē, jo gadsimtu gaitā šo mūsu nozari, par to, par to mēs runāsim mazliet eh, plašāk tulīt, tulīt, sauca par asketi, asketiski mistisko teoloģiju, pilnības teoloģiju, iekšējās dzīves teoloģiju, garīguma teoloģiju vai garīgas dzīves teoloģiju. Šeit mēs varam iestrēgt arī tādos vēsturiskajos um, meandros, bet nu, atstāsim to tagad novārtā, un es tikai gribu jums pateikt un pasludināt, pieņemiet to kā axiomu, uh, lai vienkārši nepētīt dziļāk, kaut arī, ja kāds vēlās, un šajā grāmatā, ja es, ne, ja es pareizi atceros, arī tas ir aprakstīts, bet katrā ziņā uh, izmantojam divus iedzienus – garīgas dzīves teoloģija vai garīguma teoloģija. Man, protams, personīgi e, tūs ir garīgas dzīves teoloģija, jo tas ir precīzāks, bet arī garīguma teoloģija kā sinonīms vispār der. Jā, kaut arī garīgums ir mazliet plašāks jēdziens nekā garīgas dzīves teoloģija. Bet nu, divi jēdzieni - garīguma teoloģija un garīgas dzīves teoloģija. Izmantosim viņus um, kā sinonīmus jā, mūsu vajadzībām. Nu, un tagad jāsaka, ka teoloģija, protams, dalās uz dažādām um, nozarēm, ja ir dogmatiska teoloģija, kas meklē atbildi uz jautājumu, kā mums, kā mēs ticam, ir morālas dzīves teoloģija, morāla teoloģija, kura nodarbojas ar jautājumu, kā dzīvot, kā pieņemt pareizus lēmumus. Jā, ir past, pastāv arī pastorāla teoloģija, tas nozīmē, ka kā rīkoties un kā apkalpot, apkalpot varbūt nav pareizs uh, jēdziens, kā kalpot draudzēji, kā kalpot ticīgai tautai. Uh, kādas lietas būtu jāsludina, bet attiecību uz kādām lietām jābūt ļoti uzmanīgam, jā, un tā tālāk. Eh, garīgas dzīves teoloģija, kā katra zinātne, um, arī kaut ko pēta. Un tagad paskatīsimies, ko tieši šī teoloģija pēta. Ka katrai zinātnē ir materiālais priekšmets, ko, kas tiek pētīts, ko pēta šī zinātne, un ir formālais priekšmets, uh, no kāda redzes punkta un kā tas tiek pētīts. Paskatīsimies uz to materiālo, priek, eh, materiālo priekš, priekšmetu. Garīgas dzīves teoloģija mums ir trīs sfēras. Tiek pētītas trīs faktiski cilvēka dzīves sfēras. Pirmais - cilvēka iekšējas dzīves pieredze. Tas nozīmē, ko cilvēks piedzīvo un kā piedzīvo savas attiecībās ar Dievu. Eh, piemēram, eh, katru dienu, kā garīdznieks, es lūdzos Eh, stundu liturģiju. Es lūdzos lūkšanu ar psalmiem. Un tagad rodas jautājums, jā, kā es piedzīvošu lūkšanu? Kā man patīk labāk eh, un tīkamāk un um, vieglāk lūgties kopā ar citiem balsī vai vienam pašam uh, atsevišķi? Kā man labāk skaitīt šo lūkšanu no brevjāra grāmatas, diemžēl latviski joprojām nepastāv pilns brevjārs, vai no uh, saites brevjārs LV? ir ļoti laba saite. Faktiski mēs, mūsu e, priesteri, kas dzīvo šeit Daugavpilī, Marijāņu klostra mājā, mēs parasti izmantojam savus telefonus brevjāram. Kaut arī varbūt nav līdz galam pareizi, bet nu kamēr nebūs drukāta varianta, ja iztiek ar digitālo. E, kad es lasu psalmus, e, kad es jūtas tas mani izraisa? Par ko es domāju, kad es lasu šos psalmus? Vai es esmu uzmanīgs? vai uh, es vispār nepievēršu uzmanību jēgai, vai es uh, lūdzos šos psalmus ātri vai lēni, un kāpēc. Viss, kas saistās ar kaut kādas lūkšanas pieredzi, uh, ar, nu, paņemsim varbūt tādu drastiskāko, drastiskāko piemēru, iedomāsimies, ka kāds bīskaps attiecību uz manīm pieņems nu īpaši patīkamu lēmumu. Jā, tagad varbūt izdomāsim situāciju, iedomāsimies, ka uh, es gribu um, būt kaut kādā draudzē prāvests, un man jau bīskaps apsolīja, ka tu būsi tur prāvests, un pēkšņi viņš pasaka, nē, tu nebūsi, jā, tev ir, ehm, tev ir jābūt par vikāru tajā pašā draudzē, kur tu esi vikārs, un vēl, un var arī necerēt vispār būt prāvests par citu draudzi, vēl var pat piedraudēt, jā. Es tagad iztēloju situāciju, ar maniem tas nekad nav gadījies, un ceru, ka negadīsies, bet, nu, modelēsim šo situāciju. Un tagad kā es to piedzīvoju ticības gaismā. Eh, no vienas puses, psiholoģiski tas ļoti nepareizi, jā, jo es varu uzskatīt, ka pret maniem uh, eh, tiek mm, izdarīta kaut kāda, varētu pat pateikt, ļaunprātīga rīcība, jā, kaut kāda emocionāla vardarbība, runājot mūsdienīgi. Jā. Eh, kā kāds izmanto savu autoritāti, lai mani pazemotu, vai lai man piedraudētu, vai īstenot kaut kādas savas intereses. Protams, ka tādas domas ieslēdzas uzreiz, ja, ja kāds piedzīvo kaut kādu netaisnību, tīpaši baznīcas uh, sfērā. Ja. Bet kā es to pārdzīvoju ticības gaismā? Ja, kā, es varu pas, kā es varu to verificēt uh, un kā es varu to interpretēt uh, s, uh, savās attiecībās ar Dievu? Respektīvi, uh, Es varu uzdot Dievam jautājumu, kungs, ja tu esi patiešām visvarens un tu vēl vēlies vis, visu labo man, un tu mani mīli, kāpēc tu pieļāvi, ka kāds augstāks tavošs pret manim attiecas tieši tādā veidā? Ja, kāpēc tieši tā? Un šeit var būt dažādas atbildes. Ja, un garīgas dzīves teoloģija eh, tieši nodarbojas ar to, ka eh, mēģina kaut kādā veidā pirmkārtām tikt pie šīs pieredzes, un pēc tam arī šo pieredzi verificēt. Ko piedzīvo tāds priesteris, kuru netaisnīgi apsūdzēja? Jā, jo Latvijā arī divi priesteri, nu, manuprāt, netaisnīgi ir apsūdzēti. Jā. Eh, protams, mēs gaidām tiesas lēmumus, bet nu gadiem jau ilgst eh, viens un otrs process, un eh, nekas nav nu, nokustējies no vietas, nekas nav kustējies no vietas. Ja, ko piedzīvo priesteris tādā gadījumā? Ja, kāpēc, kā viņš piedzīvo tas vajāšanas? Vai nu otrādi, uh, ja kāds eh, tiek pēkšņi paaugstināt ļoti, paaugstināts ļoti augstos amatos, ja kļūst par bīskapu vai pat par pāvestu, jo viņš tik un tā nav atbrīvots no garīgas dzīves piekopšanas, neatkarīgi no tā, kādā amatā viņš ir un kā, kāds kalpojums viņam baznīca ir uzticēts, kā viņš to pārdzīvos, vai viņš būs kā kalps, vai viņš būs kā karalis, ja? vai viņš sevi uzskatīs par dieva tautas kalbu, viņš uzskatīs sevi par dieva tautas karali. Jā, karalis ir tikai viens Kristus. Jā, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā kā faktiski eh, garīgas dzīves teoloģijas priekšmets ir tas, ko cilvēks piedzīvo savās attiecībās ar Dievu un kā viņš to pārdzīvo. Tālāk, otrais, tas ir šis pieredzes teoretiskie aspekti, ja, jo tas arī nepieciešams, jo garīgums tas nav uh, tikai un vienīgi individuālo pieredžu summa, Jā, jo tas, protams, ka katrs cilvēks ir individuāls, mēs par to personalismu tulīt vēl parunāsim, bet tas nav tikai tādu pieredžu summa, ja, ka katrs cilvēks ir individuāls, tāpēc nav kaut kādas kopīgas tendences. Bet, kā mēs redzēsim tālāk, pastāv arī kaut kādas kopīgas tendences. Mēs varam nodarboties ar to, ka uzdot jautājumu, ja cilvēks garīgi attīstās, vai pastāv kaut, karī, kaut kādi garīgas dzīves attīstīšanas posmi, vai uh, cilvēks var arī garīgi degradēt. Ja? Un būdams, pas, būdams pasniedzējs, es arī pat biju liecinieks tam, kā cilvēks arī var degradēt, nu, būdams students ja? un pēt, studējot teoloģiju. Ja? Ka nevienmēr, ne visiem arī teoloģijas studijas nāk par labu. Ja? Var gadīties arī otrādi. Par brīnumu, bet visādas lietas pasaulē notiek. Bet tomēr mēs esam spējīgi kaut kādus kopīgus kopsaucējus atrast arī starp daudziem daudzu svēto pieredzēm. Ja? Un tālāk arī mm, mēs varam runāt arī par kristīgās garīgas dzīves attīstīšanas dinamiku. Ja? Mēs varam runāt, uh, tas ir, protams, mēs arī par to runāsim, tas ir diezgan nosacīti, bet mēs varam runāt, ka kāds ir, uh, varbūt nav pareizs jautājums garīgāks par citu, ja? bet kāds ir nobriedušāks par citu. Tāpat kā psiholoģijā mēs varam pateikt, ka šis, šis cilvēks ir infantils, bet šis ir nobriedis, jā, ka šis izvairās no atbildības, bet šis ir gatavs uzņemties atbildību arī grūtajos gadījumos. Tāpat arī notiek garīgas dzīves teoloģijā. No vienas puses ir cilvēki, kuri var būt iesācēji, jā, un kuri var būt lielā sajūsmā par Dievu, par katoļticību un sajūsmā par visu, kas notiek, un ir gatavi um, iesaistīties kaut kādas draudzes um, darbībās, ja, un kalpošana un tā tālāk, bet paiet vairāki gadi, ja, šis pirmā dedz, šī pirmā dedzība kaut kur uh, norimstās, ja, un tagad notiek, sākas rutīna, un beigu beigās viss beidzās ar to, ka cilvēks ir cīnikis, ja, un uh, pat es, kad studēju atkal Polijā, manā filozofijas profesore, un jāsaka, ka brīnišķīga profesore, Eh, pie kuras es kārtoju Platonu un tieši, plat, tieši Platona šo eh, slaveno um, mītu par alu, ja, un par cilvēkiem, kas šajā alā seš, eh, ļoti labi atceros un interpretācijas zinu. Viņa kādreiz pateica tādu teicienu, kas man iekrita prātā un palika līdz, laikam paliks līdz mūža beigām. Bija mistikis, bet viņš kaut kādā veidā šī viss vis viņa misticisms uh, Eh, ap, apdzisa. Ja? Un eh, iznākums cīnikis. Eh, poļu valoda tas skan mistigu, vistigu, viņik, cinik. Ja? Latviešu, uz latviešu valodu nav tik vienkārši pārtulkot. Ja? Mistikis ir noslāpēts, ja? un iznākums ir cīnikis. Ja? Un arī gadās, ka um, cilvēks savā garīgajā dzīvē var no, nonākt zin, līdz zināmam cīnismam. Mēģināsim arī ar to cīnīties arī šo lekciju laikā. Katrā ziņā ja mēs mēģināsim mm, definēt, tad, ko tad pēta garīgas dzīves teoloģija, mazliet rezumējot, tas ir ļoti vienkāršs jautājums. Ko un kā cilvēks piedzīvo attiecībās ar Dievu? Ko un kā cilvēks piedzīvo savās attiecībās ar Dievu? Bet tas vēl nav viss, protams. Es skatos pulksteni, bet nu 45 minūtes ir pagājušas, bet ceru, ka jūs mani pacietīsiet vēl mazliet formāls priekšmets. No kāda redzes punkta tas tiek pētīts? Eh, kā jau teicu, tiek pētīta mūsu garīga pieredze, ja, un līdz ar to eh, viss, kas notiek, eh, kas tiek pētīts, tiek pētīts no kaut kāda redzes punkta. Ja, un, ja mēs, piemēram, mēģināsim pētīt kristīgo meditāciju, ja mēs to mēģināsim pētīt no psiholoģiska redzes punkta, tad tad, protams, ka psihologs, izmantojot savus instrumentus, intelektuālus visbiežāk, eh, spriešanas spējas un eh, intervijas un tā tālāk, viņš eh, pētīs tikai psiholoģisko dimensiju, vai cilvēkam notiek kaut kādas izmaiņas viņa psiholoģijā, viņa psihikā, jā, viņa uzvedībā un tā tālāk, domāšanas veidā. Ja mēs mēģināsim pētīt no fizioloģiskā redzes punkta, jā, tad mēs varēsim noņemt uh, encefalogrammu ja, un paskatīties, kādas smadzeņu daļas funkcionē eh, tāda normālā kārtībā un kādas funkcionē ehm, meditācijas laikā. Ja, un šeit jāsaka, ka smadzenes funkcionē dažādi. Ja eh, mēs mēģināsim pētīt no bioloģiskā redzes punkta, mēs varam mēģināt noteikt, kādi hormoni parādās cilvēka organismā meditācijas laikā, ja kā mainās hormonālais fons. Ja, jo arī varbūt parādās kaut kādi hormoni, kuri eh, vai hormonu kombinācijas, kuras neparādās eh, parastajā normālajā funkcion, cilvēka funkcionēšanas laikā. Tā kā mēs redzam, ka katrs var pētīt to pašu kristīgo meditāciju vai jebkādu kristīgo vai reliģisko pieredzi no savas redzes punkta. Teoloģijā tas varbūt skanēs kā tautoloģija, bet teologi, garīgas dzīves teoloģijā mēs to pētam no teoloģiskā redzes punkta. Ko tas nozīmē? Mēs mēģinām eh, verificēt eh, šo pieredzi eh, saskaņā ar baznīcas tradīciju. Kāpēc tas ir svarīgi? Baznīcas tradīcija tā ir mm, apstuļu un arī viņa pēcnācēju reliģiskas vai kristīgas pieredzes kopsumma, no kuras izriet ļoti svarīga lieta. Došu vienu paskaidrojumu. Kas ir dieva atklāsme? Eh, ja mēs uzdosim jautājumu, kā tika rakstīta Bībele vai Bībeles grāmatas, tad noteikti jāsaka, ka šīs grāmatas nebija uzrakstītas ar, ehm, ar vienu, vien, ne, nav tā, ka šīs grāmatas tika, tika uzrakstītas tā, ka viens autors apsēdās un visu uzrakstīja. Noteikti tā nav bijis. Tas ir dažādu autoru, daudzu autoru un arī vēlāko redaktoru eh, darbības auglis. Eh, vēlāko uh, Eh, parakstītāju darbības auglis, bet parakstot šos tekstus arī eh, paši rakstītāji, arī viņi um, izmainīja šo tekstu, mainīja šos tekstus, jā, jo mēģināja darīt šos tekstus vairāk skaidrākus, jā, vai piezīmēja kaut ko. Un mēs eh, uzdodam jautājumu, ja tas ir cilvēku roku darbs, tad kāpēc mēs, varam, mēs saucam to par dieva atklāsmi? Dievs atklājas cilvēkam viņa pieredzē. E, tas ir atkal kristīga axioma. Dievs atklājas cilvēkam viņa pieredzē, un vēlāk šī pieredze tiek, tiek verbalizēta, jeb izteikta vārdos, saskaņā ar to kultūru, kurā šī pieredze ir gūta. Un vēlāk šī, no šīs, no šīs uh, verbalizētas pieredzes tiek izņemta esence, ja, jeb um, būtība. Ja. Piemēram, uh, ka Dievs ir trīsvienība, mēs to nevaram secināt tikai un vienīgi no tā saucamās naturālas teoloģijas, ja, ka Dievs ir trīsvienība. No naturālas teoloģijas mēs varam tikai secināt, ka visticamāk, ka Dievs ir, neko vairāk. Bet šeit eh, notiek eh, apustuļu tikšanās ar Kristu, ar Jēzu Kristu, kas ir iemiesotais Dieva vārds, kas ir arī paties cilvēks. Viņi viņa mācību uh, iegūst, uh, mācās pie viņa, uh, Viņi šo mācību interpretē, atklāja pasauli, atklāja vai atklāja no jauna, ja jo svētais gars atnāk, lai viņam visu atgādinātu un pateikt vēl kaut ko klāt, ja, jo viņi nevarēja uzreiz visu panest, kā mēs to lasam. Un pēc tam arī šī pieredze tiek uh, sarakstīta attiecīgajos tekstos, kurus vēlāk baznīca pieņem kā um, dieva atklāsmi, kā iedvesmotus. Respektīvi, mēs varētu pateikt tā, ir pieredze – ir šis pieredzes eh, verbalizācija, un vēlāk no šīs verbalizācijas tiek izvilkts, kas šķiet vissvarīgākais, tas eh, tiek atspoguļots tekstos, un baznīca, lasot šo tekstu, baznīcas kopiena, lasot šo tekstu, saka, o jā, tieši tā mēs ticam, tieši tā es arī domāju. Es domāju, ka katram no jums ir līdzīga pieredze, ka jums bija kaut kāda intuīcija par kaut kādu lietu. Ja iedomāsimies, ka uh, um, kādam salūza mašīna, jā, un cilvēks apmēram zina, varētu būt šis problēmas ar akumulātoru. Pēc tam cilvēks iegūglē un raksta, jā, mašīnai tādi simptomi, kas varētu būt. Un uh, meklētājs parāda, nu visticamāk ir problēmas ar akumulātoru. Un cilvēks saka, o, tieši tā es arī biju domājis, jā, ka ar akumulātoru. Mana intuīcija tika apstiprināta ar tekstu Googlā. Ja. Šeit ir līdzīgs mehānisms, protams, es ļoti vienkāršoju. Šeit ir līdzīgs mehānisms. Baznīca ir tapusi ļoti daudz tekstu, ra radījusi ļoti daudz tekstu, un pētot, nu, pasniedzot patroloģiju, tas ir cits priekšmets, ko es pasniedzu. Es biju pārsteigts, cik daudz ir šo tekstu, ja, un jāatzīst, ka pat pasniedzot patroloģiju, nesmu lasījis visu, un diez vai ar vienu dzīvi pietiks, pietiks lai visu izlasītu. Eh, bet no šiem daudziem tekstiem tikai daži tika atzīti par dieva iedvesmotiem. Ne, ne, ne visi, tikai daži, jo baznīca atpazina tieši šajos tekstos ir tas, kā mēs ticam. Un tagad tieši balstoties uz šīs pieredzes, kas tika uh, atspoguļota tekstos, tiek verificēta katra cita mm, reliģiska pieredze, lai to ar tādu trafarētu salīdzinātu. Uh, iedom, varbūt atceraties, kad es mācījos skolā, printeru toreiz nebija, viņi tikai parādījās. Uh, Mums skolā, tagad vecākai paudzē, esmu jau 40, plus, mums skolās bija tādi trafareti. Ja bija tāds celofāna tāda, mm, tāda, tāda lapa, kur bija izgriezti burti un pēc alfabēta, un pēc tam mēs ņēmām zīmuli vai ņēmām flomasteru, un arī šos burtus, burts pēc burta rakstījām uz papīra, un pēc tam skaisti sanāca tādi trafarētie burti, drukāti skaistie burti uz lapas. Ja. Uh, Eh, te ir tad ir trafarēti. Un šeit eh, līdzīgi ir kaut kāda cilvēka pieredze, ka viņš saka, piemēram, man parādījies diamāte, vai es piedzīvoju svētā gara klātbūtni. Ja, un ko, ko dara eh, teologs? Viņš saka, pastāsti lūdzu man par savu pieredzi, parunāsim mazliet par metodi. Cilvēks stāsta, kā viņam tur gāja, un pēc tam viņš paņem šo pieredzi un salīdzina ar to trafarētu, ar to baznīcas pieredzi. Vai šī pieredze ir līdzīga tam, kāda bija apstuļiem, kāda bija apstuļu pēcnācējiem, kāda bija jau citiem kristiešiem, eh, kuriem šī pieredze jau tika verificēta ar šo trafarētu, un pēc tam mēs varam pateikt, vai šī pieredze ir eh, patiešām no dieva vai nav līdz galam no dieva. Es tūlīt arī piesim pie metodes, es došu arī piemērus. Bet katrā ziņā formālais priekšmets ir ļoti vienkāršs. Mēs uh, reliģisko pieredzi vai garīgu pieredzi vai iespējamo garīgu pieredzi, mēs to verificējam saskaņā ar baznīcas eh, pieredzi, vienkāršāk sakot. Un tagad parunāsim arī par metodi, eh, ar kādu, kādu izmantoju vismaz es, eh, pētot garīgu pieredzi, piemēram, savu vai to cilvēku, kas pie manis nāk. Kā tiek pētīta, pētīts priekšmets? Jāsaka, ka pastāv ļoti daudz metožu, mm, bet es izmantoju Ljubljanas skolas metodi – Ja, jo tā ir mana pirmā pieredze ar garīgas dzīves teoloģiju, jo gan magistra darbu es biju rakstījis tur, un no, nu, no tā laika es esmu iedziļinājies šajā tematikā. Protams, kā licenciātu es jau rakstīju Romā, bet doktorātu Varšavā. Bet tieši Ljubljanas eh, skola man ir vistuvākā manai sirdī. Un Ljubljanas metodoloģija ir vistuvākā, un tāpēc arī tieši šo metodi es mācu. Uh, šī metode balstās uz tādām divām kājām – fen, fenomen, personal, personalistiskas pieejas un fenomen, fenomenoloģiskas pieejas. Eh, paskaidrošu ļoti vienkārši. Ņemot vērā tādu personalistisku pieeju, kas ir ļoti populāra tagad vispār teoloģijā, teoloģijā eh, jāsaka tā, kad mēs pētām kaut ko, mēs nevaram pētīt garīgo pieredzi eh, kā kaut kādu mehānismu. Jo gan Dievs ir persona, gan cilvēks ir persona un abas divas personas ir neatkārtojamas. Līdz ar to, kaut arī es tikko pateicu, ka ir kaut kādas kopīgas vadlīnijas, bet īstenībā katra pieredze patiešām ir neatkārtojama. Ja, varbūt kopīgas vadlīnijas mēs varam saskaņā ar trafarētu šo pieredzi verificēt, vai tā ir no dieva vai tā nav no dieva, bet ļoti svarīgi, jā, svarīgi un precīzi jāpasaka, ka katra pieredze ir individuāla, un tāpēc uzreiz gribu pateikt, Nekad nemēģiniet savu garīgo pieredzi salīdzināt ar citiem, jo bieži gadās, ka cilvēks palasa svēto dzīves aprakstus, ir īpaši tādus legendārus, un pēc tam saka, nu, kur, mat, kur tā man līdz tādai garīgai pieredzei, ja es jau tā nevarēšu, kā viņš, ja, un viss. Ja, un tagad cilvēks saka, nu, svētums tas ir priekš izvēlētājiem. Tas nav taisnība, jo katra pieredze ir specifiska, katra pieredze ir individuāla. Un tieši šī pirmā pieeja ļoti svarīga, ka verificējot katru pieredzi, mēs vienmēr ņemam vērā, ka katrs cilvēks ir individuāls. Un arī, ka Dievs ir persona un ļoti kreatīvs. Un otra lieta, tas ir fenomenoloģiska pieeja. Ko nozīmē šī fenomenoloģiska pieeja? Edmunds Husserls, bija tas filozofs, mēģināja Ehm, un šeit, ja kāds ļoti interesēs par svēto Edītu Štainu, par svēto Terēzi Benediktu no Krusta, viņa tieši ir Husserla mācekle, viņa ļoti labi šo fenomen, fenomenoloģisko pieeju apguva. Šeit ir tā, tagad ļoti vienkāršoša, bet šī pieeja ir tāda. Ja ir kaut kāds fenomens, ja, piemēram, kāds saka, man parādījies dievmāte, vai lasot lūkšanu tevs mūsu, es piedz, piedzīvoju svētā gara klātbūtni. Uh, man, jāpas, man jāizklausa viss, ko šis cilvēks pateiks, bez jebkādas iepriekšējas uh, verifikācijas, bez, pret ka, bez, pret ka, bez jebkādiem, uh, kā tas būtu latviski pareizi, uh, stereotipiem. Jā, vienkārši jāpieņem, ka cilvēks to tā ir piedzīvojis un tā to apraksta. Vēlākos posmos, līdz par to pateikšu, jau notiek zināma verifikācija, bet pirmais, pirmā sastapšanās ir vienmēr bez tādas e, prejudicijo, ja ir tāds itāļu valo, valo, vārds, kas man ļoti patīk. Tas nozīmē, ka es e, gribu izklausīt tevi visu, ne, nespriežot e, m, pirms laika. Ja? Bez kaut kādas e, spriešanas pirms laika, tā varētu to pateikt. Un tagad tikai pēc tam, kad uh, es pieņemu ņemu vērā, ka cilvēks piedzīvoja svētā gara klātbūtni, kā viņš to saka, kad viņš to visu aprakstīs, ja sīkumos, ja visu, visu, ko viņš gribēja atcerēties. Notiek otra fāze, notiek šī, šis pieredz, pieredzes verifikācija un objektivizācija Dieva atklāsmes un baznīcas mācības gaismā. Un tikai šajā fāzē notiek salasītie materiāla izvērtēšana. Pateiksim tā vienkāršāk. Uh, iedomāsimies, mm, paņemsim to par svēto gara pieredzi, ja? lai ir tas piemērs. Kāds atnāk pie uh, priestera, kuru bīskaps nozīmēja verificēt, un viņš saka tā, es piedzīvoju svētā gara klātbūtni, un man ir tāda iedvesme, ka man jālūdzās rožakronis uz ceļiem, uz baznīcas pakāpieniem. Ja? Un uh, kaut arī lietus, sniegs, silts vai augsts, silti vai augstumi, Ja, man tur jāstāv un e, ceļiem jābūt plikiem, jā, jāstāv uz akmens. Jā, okay. nu, tagad es, protams, izdomāju situāciju, jo viņam ir tāda iedvesma. Viņam svētais gars to ir pačukstējis ausī. Pirmais, kas ir jāņem vērā, e, ņemot vērā personalistisko pieeju, tas ir tas, ka viņš patiešām var ticēt, ka tas ir noticis. Mums, e, viņš patiešām var to tā uztvert. Arī šim cilvēkam ir savi stereotipi savā dzīvēm Arī šis cilvēks ir lasījis kaut kādu literatūru, ja, un jāpaprasa, kādu viņš ir lasījis. Arī viņam izveidojas kaut kāds pasaules redzējums, nu, karš, kas var būt arī brīžiem dīvains. Ja, jo eh, īstenībā dīvaini cilvēki ir visi, ja katram no mums ir savs pasaules redzējums. Bet mēs pieejam pie viņa kā pie, persona, pie personas, kura ir vienkārši nu, izveidojusies tāda, ja, ar, saviem, ar savām brūcēm, ar savām kļūdām, ar savām uh, muļķīgām rīcībām, ar savām gudrām rīcībām un tā tālāk. Bet mēs viņu izklausim, izklausām. Un ņemot vērā šo fenomenoloģisku pieju, mēs pieņēmam, ka šis cilvēks um, var pastāstīt visu. Mēs viņu netiesāsim, mēs viņam nepateiksim, tu melo. Mēs nesēdēsim un neteiksim, nu, ko tu par muļķību, muļķības man te stāsti. Ja? Mēs izklausām pilnīgi visu, lai gūtu pilnu priekšstatu par to, ko šis cilvēks gribēja pateikt. Un šeit ir viena ļoti svarīga lieta, kura jāņem vērā. Mēs nekad nevaram verificēt pašu pieredzi. Mēs varam verificēt tikai to, ko cilvēks stāsta par šo pieredzi. Jā, tas ir tāpat kā tiesā. Neviens no tiesas dalībniekiem, varbūt tikai noziedznieks un daži liecinieki, ir bijuši nozieguma vietā. Jā, bet pats tiesnesis, advokāts, prokurors nav bijuši. Un viņi vērtē nevis pašu viņu pieredzi, ja, ka viņi ir bijuši eh, noziedz, nozieguma vietā, bet viņi verificē to, ko cilvēki pastāstīs par šo pieredzi. Viņi var mēlot, viņi var kaut ko neatcerēties, viņi var kļūdīties un tā tālāk. Un, noti, un tiesā īstenībā eh, svarīgākais ir nevis tas, kas ir noticis, bet mēģinājums tikt pie skaidrības, un uh, svarīgi ir tas, kas ko var pierādīt. Jo noteikti tiesā gadās arī, ka noziedznieki tiek atlaisti um, brīvībā, jo nav iespējams pierādīt. Var gadīties, ka arī netaisnīgi apsūdzēti cilvēki tiek ieba, ie, iespundēti cietumā, jo izdevās ar viltus liecībām pierādīt to, ko viņi nav darījuši, un tā tālāk. Un, un šeit jāņem vērā šī kļūda, un jāņem vērā šīs kļūdas iespējamība, ka mēs nekad nevaram zināt, kas notika ar cilvēku. Mēs varam verificēt tikai to, ko viņš ir pateicis. Ja mēs varam verificēt viņa pieredzi tikai no viņa vārdiem. Ja? Un tāpēc šeit ir tā plaisa, ja, um, kurā nu, nav aizberama. Ja, šī plaisa starp viņa pieredzi un, un starp to, ko viņš stāsta. Tieši tāpēc ir šī personalistiska un fenomenolo, fenomenoloģiska, fe, ja, jau mēlē man e, eh, aizskeras, tas nozīmē, ka smadzenes man jau ir ap, a, piekusušas, bet nu mēģināsim. Šī fenomenoloģiska pieeja un personalistiska eh, pieeja palīdz mums vismaz ņemt vērā šo plaisu starp cilvēka pieredzi un to, ko viņš stāsta par šo pieredzi. Un, protams, eh, var gadīties, ka iekļausies, ka ielīdīs kaut kāda kļūda. Var gadīties, ka mēs nevarēsim saprast visu pareizi. Ja? Tā ir taisnība. Ja? Un šeit paliek tikai ar, atkal ticības elements. Ja? Bet katrā ziņā eh, otrais solis, to, ko cilvēks pastāsta par savu pieredzi, tas tiek verificēts saskaņā ar veselīgo prātu, saskaņā ar baznīcas tradīciju un svētiem rakstiem. Un iedomāsimies, ka tagad šo piemēru, ko es tikko minēju, kad cilvēks iedomājas, ka viņš lūksies uz baznīcas pakāpieniem ārā un, un ceļiem jābūt plikiem, un viņš lūksies par to, nu iedomāsimies, lai bīskaps salauž kāju. Ja? Tā paņemsim drastiskāk. Ja? Ceru, ka neviens no biskupiem neapvainosies, ja viņi to dzirdēs. Bet iedomāsimies, ka cilvēks saka, ka viņam ir tāda iedvesma. Un tagad mēs mēģinās, mēģināsim šo pieredzi verificēt. Uh, vai Dievs varētu uh, vēlēt kaut ko ļaunu, vai atklāt kaut ko ļaunu? Nu, lai kāds salauž kāju, lai, kāds, kā, lai kādam notiktu kaut kāda nelaime, nu noteikti nē. Un šeit jau, šeit jau pirmā sarkana, sarkana lampiņa. Otrais lūgties uz, plik, eh, uz, uz plikiem akmeņiem, ar plikiem ceļiem un tā tālāk, bet veselīgais saprāts pateiks tā, ka 20 gadu augstumā, ja noskaitīsi rožu kroni, stāvot eh, plikām kājām uz akmens, eh, uz, uz baznīcas pakāpieniem, ja, nu visticamāk, ka var saslimt, ja, un var saslimt ļoti nopietni. Vai Dievs vēlēsies, lai cilvēks speciāli darītu pāri savam organismam? Nu, šeit ir otrā sarkana lampiņa. Un mēs varam tādu sarkano lampiņu iededzināt diezgan daudz, veselu girlandu uztaisīt. Ja mēs mēģināsim šo manis izdomāto piemēru, protams, kaut kādā veidā nu, verificēt, jā. bet es tev parādu tikai kā piemēru, lai parādītu, kā tas notiek. Var gadīties tā, ka cilvēks mm, pasaka tā, kā man parādījies dievmāte, jā, paņemsim svētas Bernadetes subiru pieredzi, jo viņai vairākas reizes parādījies dievmāte, jā, tā paramistiska pieredze, par to mēs runāsim jau pēdējās lekcijās, bet iedomāsimies un atcerēsimies drīzāk, ka viņa stāsta, ka viņai parādījās diamāte, un kad viņa pajautāja, kas tu tāda esi, tā parādība vai tā diamāte pateica, es esmu bezvainīga ieņemšana. Ja, un, un tagad mēs mēģinās, mēģināsim vai mēģinājam šo pieredzi verificēt. Uh, tieši eh, īsi pirms tam tika pieņemta, pieņemta dogma par, bez, par Marijas bezvainīgo ieņemšanu. Eh, vai Bernadeta Subiru varēja zināt, ka viņa ir bezvainīgi ieņemta? Nu, varēja zināt, jo uh, eh, 8. decembris, kā bezvainīgas ieņemšanas svētki, jau pastāvēja diezgan ilgi, jau gadu, gadsimtiem. Jā, līdz ar to, kaut arī nebija dogmas, bet bija svētki. Jā. Protams, ar šo jautājumu, par šo teoloģisko kvestiju uh, ar šo teoloģisku jautājumu varēja diskutēt līdz eh, dogma, dogmas pieņemšanai. Eh, vai Dievmāte pateica viņai kaut ko bezjēdzīgu? Nu, nepateica. Vai viņa bija vienkārša? Nu, bija. Ja. Vai viņa lūdza kaut ko ļaunu? Nu, nelūdza. Ja. Um, vai Bernadete Subiru personībā tas mm, veicināja kaut kādas izmaiņas uz labo? Nu, ņemot vērā tā laika uh, psiholoģijas zināšanas, jeb to, ko cilvēki zināja par psiholoģiju, psiholoģija, ka zinātne viņas dzīves laikā vēl nepastāvēja, ka tāda vai tikai bija tikko, tikko veidojās, um, nu tad pateiksim, ka jā. jā. Un tagad mēs varam pateikt, ka visticamāk Bernadetes subiru pieredze varētu būt no Dieva. Uh, īstenībā jāpasaka skaidri, ka baznīcā, uh, izņemot apustuļu pieredzi, ja, neviena cita pieredze netiek absolutizēta ja, ja tas, ko Kristus atklāja apustuliem, ja, un faktiski atklāts svētajos rakstos, tas ir norma normans non normata, runājot uh, eh, latiņu valodā, tas ir norma, kurā, normaliz, kurā um, veido citas normas, bet pati šī norma netiek normēta, ja, runājot varbūt mazliet sarežģīti, uh, eh, apustuļu pieredze ir objektīva, teoloģiski objektīva, mēs pieņemam to ar ticību. Uh, katra nakošā pieredze uh, viņa nav objektīva simtprocentīgi. Viņa var būt tuvu objektīvismam, viņa var būt tuvu apstuļu pieredzei. Mēs varam pieņemt, ka šī pieredze varēja būt no dieva, bet nevienam nav pienākuma tam ticēt. Un tieši tāpēc privātas atklāsmes viņas nav iekļautas baznīcas ticības depozītā. Ja kāds tic, ka uh, dievmāte parādījies Bernadetei Subiru uh, Lurdā, nu tad ok, var ticēt. Ja kāds netic, nav grēks. Ja? Var neticēt, ja? var būt tāda cita, vairāk racionālāka pieeja, racionalistiska pieeja. Un tas ir pieļaujams baznīcas tradīcijā. Lūdzu, eh, nemetiet akmeņus tajos cilvēkos, kuri tam netic. Ja? Katrā ziņā eh, visas pārējās pieredzes, kuras nav no apustu, ne, ne, vairs nav apustuļu pieredze, eh, viņas ir visticamāk tuvu dievam vai visticamāk tālu no dieva. Un šeit es gribu pabrīdināt arī par vienu lietu, kas man šķiet ļoti svarīga. Tas ir tāda iedvesma, lai jums to pateiktu. Eh, jūs varat iebilst, protams, ka um, ok, bet uh, ja baznīca kļūdīsies, verificējot kāda cilvēka pieredzi. Mm, un tas noteikti ir gadījies nevienu reizi, un noteikti gadīsies nevienu reizi, un tā tālāk. Vai gadījumā nebūs tā, ka mēs cīnāmies pret Dievu? Un visbiežāk rodas tāda gamaliela gudrība, jā, tad nu, atstājiet, lai uh, Um, lai, ja tas ir no dieva, tas izdzīvos, ja tas nav no dieva, tas, tas arī aizies hm, hm, nebūtībā. Ja? Faktiski Gamaliels tas ir pirmais, kas pasludināja evolūcionisma teoriju, pats to nezinot, bet teoloģiskā līmenī. Bet šeit ir tā lieta, ka, uh, ja gadījumā gadīsies, ka šī pieredze, nu, kaut arī autentiski nāk no dieva, bet netika baznīcas atzīta, tas nenozīmē, ka viņi nenos, nenospēlēs savu lomu. Jo varbūt arī viņa visai baznīcai nav nemaz vajadzīga. Varbūt viņa ir vajadzīga tieši šim cilvēkam viņa personīgai garīgai dzīvē. Un viņš būs, būs Dievam par to pateicīgs. Viņam tas kalpos uh, ehm, izaugsmai, kalpos uh, uh, dziļākai personības integrācijai, uh, bet arī varbūt citiem tas nav vajadzīgs. Ļoti labs piemērs tas ir Svētās Faustinas dienas grāmata. Nezinu, vai jūs zinat vai nē, bet savā laikā Faustinas dienas grāmata bija uz aizliegto grāmatu indeksa saucamā, ja, jo baznīcā līdz otrajam Vatikāna koncilam pastāvēja mm, tāds grāmatu saraksts, kuras nav ieteicams vismaz lasīt arī kristiešiem, jo uh, teologi palasīja un uzskatīja, ka viņi nu, neatbilst ortodoksijai. Un Svētās Faustīnas grāmata, faktiski mēs varētu teikt, ka viņa bija aizliegta. Ja. Un uh, tikai pēc uh, gadiem ja, Jānis Pavils II uh, mm, atļauj lai šis dieva žēlsirdības kults tiktu izplatīts, un mēs redzam šodien, ka Svētās Faustīnas garīga dienas grāmata ir viena no lasītākām grāmatām eh, katoliskajā pasaulē. Neteikšu, ka, ka lasītāka, bet viena no lasītākām. Ja, un tagad mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc nevarēja agrāk? Ja. E, eh, šeit atkal mēs balstamies uz Dieva providences un jāskaidri jāpasaka, ka varbūt eh, Dieva plānā e, bija to izdarīt pa savam. Varbūt viņš to atklāja svētai Faustīnai tam dēļ, lai tas kalpotu nākošām paudzēm, nevis viņas paudzei, jo varbūt viņas paudzei bija vajadzīgs pilnīgi kaut kas cits. Tā kā dieva ceļi patiešām nav izdibinami, un uh, es aicinu būt uh, tādiem, kas ļauj dievam būt dievam, kas uh, uzticās viņam arī šajos laikos, arī šādos gadījumos, kad šķiet, ka mēs zinām labāk nekā citi, vai tiešām labāk. Ja. Okay. Redziet, tā jau sanāk, ka es esmu pieradis pie pusotras akadēmiskas stundas, eh, un es domāju, ka uz nākotni mēs mēģināsim strādāt ar jums pusotru stundu. Jā, tā, jo man palika vēl viena tēma, kas būtu eh, jā, eh, jāpaskaidro. Pēdējā lieta, par ko mēs parunāsim šodien, un tad es mēģināšu atbildēt uz jautājumiem, ja tādi parādīsies, kad ir garīgas dzīves teoloģijas avoti tajos materiālos, ja jūs gribēsiet, es jums to nosūtīšu, tos nosūtīšu, nosūtīšu linku, lai es varētu leju pielādēt šo materiālu. Uh, ir tādas trīs ailītes, diemžēl no telefona es neesmu spējīgs translēt, jūs redzat šeit trīs tādu tabuļu, tabuliņu, kur ir trīs stabiņi. Uh, un uh, iziesim cauri tiem visiem trim stabiņiem. No kurienes garīgas dzīves teoloģija vispār smeļ informāciju, smeļ materiālus, pie kā strādāt. Pirmajā tabulā, pirmajā stabiņā, šajā tabuliņā ir kopīgi teksti visai teoloģijai. Un, protams, ka pirmais un uh, normējošs visu tekstu tie ir svētie raksti. Svētie raksti tas ir teksts, uz kura mēs balstamies, uz, no, kura, no kuras mēs smeļam uh, visu mūsu teoloģiju, visas mūsu teoloģiskas koncepcijas. Nākošais tas ir baznīcas tradīcija un magisterijas. Tas ir baznīcas tēvu darbi, dogmas, koncilu dokumenti, katehisms, pāvestu dokumenti, klosteru regulas, kanonizāciju, dekrēti, teoloģijas darbi un tā tālāk. Un īstenībā pie šiem eh, kopīgas visai teoloģijai, eh, visai teoloģijai avotiem pieder arī šī mana grāmata, ko es biju uzrakstījis, un arī šie skripti pieder pie, eh, tieši pie šīs, pie šīs pie šo, pie šo avotu, oh, jau smadzenes tiešām piekusa, pie šo avotu klāsta. Jā, tā kā arī tā, tā var būt mazliet mazāk skromnā, jā, varētu pateikt, ka šī grāmata arī pieder. Okay. Otrais avotu klāsts tas ir specifiski avoti, avoti, ar, avoti kas tiek verificēti. Pirmie tie ir tiešie neformālie avoti. Tas ir tas materiāls, uz kura strādā vai kuru uh, verificē garīgas dzīves teoloģijā. Tie ir individuālie, piemēram, autobiogrāfijas, atmiņas, pieraksti, dienas grāmatas, korespondence, intervijas, lūkšanas, pārdomas, zīmējumi, esejas, dzēja un tā tālāk un tā tālāk. Kā es jau teicu, atkārtošu, ka mums nav pieejas pie paša cilvēka pieredzes – pie tā, kas notika viņa galvā un sirdī, pie tā, kas notika viņa cilvēces, cilvēcības būtībā, ja, vai faktiski pie tā, kas notika viņa dvēselē. Mums ir tikai tas, ko cilvēks izpauda. Ja, un tieši tie neformālie avoti, tiešie neformālie avoti, tas ir tas, ko cilvēks izpauda, runājot par savu garīgu pieredzi. Bet ir arī tā saucamie netiešie formālie avoti, respektīvi tas ir neformālo avotu sistematizācija. Tie varētu būt kaut kādi apraksti, vēsturiskie, biogrāfijas jā, un tā tālāk. Un arī, protams, varbūt sistematizētie avoti. Jā, piemēram, eh, kāds varētu uzrakstīt tādu monogrāfiju par Svētā Jāņa no Krusta garīgu pieredzi, vai kāds varētu uzrakstīt monogrāfiju par uh, eh, m, mm, trijiem attīstīšanas posmiem, par kuriem mēs runāsim, trim attīrīšanas posmiem eh, Svētās Terēzes no Avilas uh, literatūrā, ja, mantojumā, ko viņa atstāja. Tā kā tas ir tie ir specifiskie avoti, ko izmanto teoloģija, eh, garīgas dzīves teoloģija. To, ko mēs verificējam, un pēc tam verificē to sistematizējam. Un, protams, pastāv arī palīga avoti, jo teoloģija, kā katra zinātne, viņa nav pakarināta kaut kāda vakumā jo tur tiešām ir, mēs izmantojam filozofiskas koncepcijas, psiholoģiju, eh, psiholoģijas zināšanas, pedag zināšanas no pedagoģijas, no socioloģijas, filoloģijas, vēstures formām. Došu tikai vienu, vienu, vienu, vienu piemēru. Iedomāsimies, ka kāda latgaliešu tantiņa eh, laukos, latgaliešu draudzē pēkšņi eh, gūst svētā gara pieredzi, ok, piekasīsimies pie tā. Viņa saka, ka es esmu Eh, piedzīvoja svētā gara klātbūtni. Un tagad viņa stāsta to latgaliešu valodā, jo, piemēram, mūsu saimniece Veronika mužīgai viņai mieru, viņa īstenībā runāja tikai latgaliski. Jā, viņa zināja mazliet krievu valodu, latviski viņa, protams, saprata, bet vienmēr runāja tikai un vienīgi latgaliski. Un tas bija vienīgais cilvēks, ar kuru es runāju latgaliski. Jā, jo vienkārši praktizēju valodu, līdz viņa nomira, tagad man nav ar ko. Bet katrā ziņā Viņa, iedomāsimies, ka tāda tantiņa runā tikai latgaliski. Un tagad, eh, lai pareizi viņu saprast, man cilvēkam, kurš nerunā latgaliski labi, kaut arī saprot, man ir nepieciešama eh, latgaliešu filologa palīdzība. Ja, ja viņa izmanto kaut kādu vārdu, eh, ko šis vārds varētu nozīmēt? Ja, jo arī gandrīz jau katra sādžā runā pa savam mazliet, ja, jo vieni var runāt tā, citi citādāk, ja, un tā, ka latgaliski runā uh, nezinu, to balvos atski, atšķirsies noteikti no tā, kā latgaliski runā aglonā. Ja? Un šeit ir nepieciešama filologa palīdzība. Vai, piemēram, mēs pētam uh, kādu dienas grāmatu, ja? kāda cilvēka, kur uzskata par mistiķi, un viņš kaut ko apraksta. Ja? Un mums ir nepieciešama zināšanas no vēstures jomas, ja? lai saprastu kontekstu. Un tā tālāk. Tā kā garīgas dzīves teoloģija, protams, arī izmanto visas iespējamas uh, zināšanas, ko var pasmelt arī no citām zinātnēm. Ja? Un jāsaka, ka mūsdienu garīgas dzīves teoloģijā mm, izmanto arī neirozinātņu uh, sasniegumus. Un šeit tas var, varbūt kādam likties dīvaini, ja? bet pastāv arī uh, zinātniskie raksti par to, ko cilvēks pārdzīvo meditācijas laikā. Ja? Un kaut arī raksts ir teoloģiskais, te pilnīgi teoloģisks, bet tajā uh, un, kad es skatījos mm, izmantota literatūra, ir arī mm, en, encefalogrammas uh, rezultāti, jā, un šo rezultātu interpretācija. Tā kā, redziet, var izmantot ļoti daudz, daudz un jāizmanto ļoti daudz citu zināšanu, zinātņu sasniegumus. Ok, ar to mēs mēģināsim rezumēt un pabeigt. Jā, mēs šodien ar jums bijām parunājuši par to, uh, Eh, vai teoloģija ir zinātne, un esam tikuši pie tā, ka tā ir zinātne, bet diezgan specifiska, jo ņem vērā arī ticības pieredzi, ja, un teologs, atšķirība no reliģijas pētnieka, tas ir tas, kurš pēta reliģisko pieredzi no iekšpuses, nevis no ārpuses. Mēs ar jums bijām parunājuši par to, eh, kas tiek pētīts garīgas dzīves teoloģijas ietvaros, un eh, mēs to rezumējam līdz vienam teikumam, ko un kā cilvēks piedzīvo attiecībās ar Dievu. Uh, no formāla redzes punkta mēs arī ar jums parunājam par to, um, kā šī pieredze tiek eh, vērtēta no uh, teoloģiska redzes punkta, ja, pielietojot tādu šablonu ja, un eh, salīdzinot pieredzi jau ar šablona pieredzi un mēģinot verificēt, vai tā pieredze, kuru mēs pētam, viņa patiešām nāk no dieva, ņemot vērā jau baznīcas pieredzi un iepriekšēju pauģu pieredzi. Mēs parunājam par metodi, uh, kas balstās uz fenomenoloģiskas un personalistiskas pieejas, tādas divas kājas, jā, un mēs parunājam arī par posmiem, jā, kā notiek uh, pieredzes apzināšana, jeb materiāla savākšana, notiek uh, šīs pieredzes verifikācija, jeb objektiv, objektivizācija, un notiek trešajā fazē ir iespējams arī norādes uh, un šīs pieredzes izmantošana citiem pēt, pētījumiem citiem teoloģiskiem pētījumiem. Un mēs arī parunājam ar jums tikko, tikko runājam par avotiem. Tas ir kopīgi visai teoloģijai avoti, ir eh, faktiski svētie raksti un baznīcas tradīcija, specifiskie avoti, tas nozīmē visu to, ko cilvēks izpauž par savu pieredzi, un pēc tam kā citi sintezē šo pieredzi, un mēs tikko, tikko arī bijām parunājuši par to, kā tiek izmantoti uh, Eh, sasniegumi arī no citām zinātnēm - filozofijas, psiholoģijas, pedagoģijas, socioloģijas, filozofijas, vēstures un tā tālāk. Ok, ar šo es gribu noslēgt eh, šo um, savu lekciju. Es ļoti ceru, ka tas nebija pārāk sarežģīti. Ja būs pārāk sarežģīti, arī mēģināšu to darīt vienkāršāk, bet nu, eh, man šķiet, ka vienkāršāk nav iespējams. Ja? Semināristiem var būt mazliet grūtāk, uh, jums mazliet vienkāršāk, un ja gadījumā ir kaut kādi jautājumi, ja, ja viņi šeit parādīsies, jūs varat mēģināt uzrakstīt, došu jums pāris minūtes, bet kamēr jūs mēģināt uzrakstīt vienu otru jautājumu, es gribu jums tikai pateikt, ka nākošreiz mēs redzēsimies ar jums e, pēc divām nedēļām, un mēģināsim e, šīs lekcijas vadīt ceturtdienās. E, vienu nedēļu būs latviešu valodā, un es latviešu valodu arī sāku ik pēc nedēļas būs arī krievu valodā, tai, eh, tai katoļu daļai, kas gribētu, eh, kuriem vieglāk būtu saprast arī to krieviski, jo mūs skatās ne tikai no Latvijas, bet arī no citām valstīm. Un eh, mēģināsim pie šīs, pie šīs tempa, pie šī tempa kaut kāda veida pierast. Vienīgais, ka dažreiz var gadīties, ka es nevarēšu ceturtdien, bet tas jau būs zināms iepriekš, un anonsos un arī sludinājumos es to paziņošu, jo dažreiz nāksies arī to darīt varbūt svētdienās, jo man būs divi izbraukumi oktobrī un novembrī, kad es nevarēšu būt uz vietas un es būšu šajā laikā ceļā, tāpēc no vilciena translēt arī būs nu, diezgan tā kā pagrūti priekš manis un apkārtējiem, bet kopumā mēģināsim pieturēties tieši pie, šīs, pie šī laika. Ja. E, es skatos, ka nekas, nekas netiek rakstīts. Nu, ko, ja gadījuma jautājumu nav, tad parasti ir to nav divu iemeslu dēļ, kad viss ir skaidrs vai nekas nav skaidrs. Es ceru, ka mūsu gadījumā tas ir tas pirmais. Nu, ko, darbie draugi, mēs tādā gadījumā ar jums noslēgsim. Uh, nostrādājam ar jums gandrīz uh, e, pilnus akademiskus divas, divas stundas, un laikam es tā pagarīčils mazliet, ka pateicu, ka pa 45 minūtēm būs iespējams. Nē, tomēr nav iespējams pa 45 minūtēm visu ietvert. Bet katrā ziņā noteikti, ja uh, būs kaut kādi jautājumi, tad rakstiet, mēģināsim kaut kādā veidā šos jautājumus. <coughs> Piedodiet, uh, mēģināsim uz šiem jautājumiem atbildēt. Nu tad, uh, darbie draugi, redzēsimies ar jums um, pēc divām nedēļām latviešu valodā lekcijās. Bet uh, ar, tiem, kas, ar tiem, kas skatās krievu valodā, mēs redzēsimies, redzēsimies jau nākošais nedēļa. Gribu tikai pateikt, ka šajā akadēmiskajā gadā šo lekciju es vēl neesmu lasījis studentiem. Jūs esat faktiski pirmie, kas šajā akadēmiskajā gadā uh, skatāties šo lekciju. Nu, mēģināsim eh, arī pieturēties tā, ka latviešu grupa ies mazliet pa priekšu seminaristiem un krievu grupa ies mazliet aiz viņiem. Uh, Nu tad visu labu, labu jums vakaru un redzēsimies pēc divām nedēļām. Čau!